27 skirsnis Jūs manote, kad Danielis Dumas, pradėjo advokatas, aš manau, kad Danielis Dumas nebegyvas, užbaigė dvasininkas. Jėdu žiauriai grūmėsi ir Viltonas jį nužudė. Taip niekšų ir reikia, sunirnėjo misteris Heikoris Kreikas. Aš irgi nesmerkiu Viltono, to labiau, kad jis keršė už tėvą, pritarė Veinas, juk tai tolygų sutripti gyvatę. Aš su jumis nesutinku, pasakė tėvas Braunas. Man regis, visi romantiškai tauškime, kas kam į galvą šauna, kad tik pateisintume linčiavimą ir savateismį. Bet ar patiems neteks gailėtis, jei nebeliks mūsų įstatymų ir laisvių? Be to, man atrodo, nelogiškai ieškoti priežasčių, teisinančių Viltono padarytą žmogžudystę, net nepasidomėjus kokiais motyvais vadovaudamasis Tokį pat nusikaltimą įvykdė Dumas. Jis nepanašus į eilinį vulgarų plėšiką. Ko gero jis buvo už įstatymo ribų atsidūręs maniakas, apsėstas vienintelės minties – turėti taurę. Jis reikalaudavo tauriais grasinimais ir tik supratė savo pastangų bergždumą žudydavo. Juk abi aukos surastos prie savo namų. Viltono poelgis smerktinas tuo, kad mes niekada nebesužinosime dumo motyvų. O, nebeturiu kantrybės klausyti šitų sentimentų, piktai šūktelio Veinas. Niekingo žmogžudžio motyvai. Jeigu Viltonas nudobė nusikaltelį, tai padarė pasiutiškai gerą darbą ir kalba baigta. Teisingai, teisingai, energingai linkčiojo galva dėdė. Tėvas Braunas lėtai ir dar labiau apsiniaukęs nužvelgė pusračio susėdusių žmonių veidus. Ar iš tiesų visi jūs taip manote? Paklausė, bet jau klausdamas suvokė, kad jis anglas ir svetimoje šalyje. Suvokė, kad šie žmonės, nors ir draugai, bet svetim šaliai ir jų širdyse konkuliuoja aistros svetimos jo tėvinainėms. Gaivalinga laukinių vakarų dvasia akina juos maištauti ir linčiuoti, o neretai vieną ir kitą. Štai ir dabar jie jau buvo pasiryžę viskam – Na kągi, atsidusdamas tarė tėvas Braunas, matau, kad jūs visi kaip vienas atleidote tam nelaimingajam nusikaltimą ar asmeninio keršto aktą, kaip jūs jį pavadintumit. Tokiu atveju jam nebepakenks, jeigu pasakysiu jums šiek tiek daugiau. Jis taigi atsistojo ir visi dar, nenutuokdami, ką tai galėtų reikšti, išsik pajuto, jog kažkas pasikeitė, sakytum, padvelkė ledinio vėjo gūsis. Viltonas nužudė dumą gana neįprastų būdų, pasakys. jis. Nejaugi, o kaip? Iššaukimai paklausė Kreikas. Strėlę, atsakė tėvas Braunas. Pailgame kambaryje pilkšvėjo sambreškis. Dienos šviesa jau geso vis bliškesnė sklyzdama pro didelį langą kitame kambaryje, kuriame mirė didysis milijonierius. Susirinkusių akės nejaučiomis nukrypo į jį, bet niekas neištarė nei garso. Paskui pasigirdo kreiko balsas, spigus, senatiškai drebantis, tartum teslus veblenimas. Ką jūs čia sakote, ką jūs čia sakote? Brenderį Mertoną nužudė strėlę, o šitą niekšą irgi strėlę. Ir tą pačią strėlę, tarė dvasininkas, ir tą pačią akimirką. Vėl įsiviešpatavo tyla, slegianti, tačiau tvinkstanti neišvengiamų sprogimų. Jaunasis veinas sumikčiojo. Tai jūs sakote... Aš sakau, kad jūsų bičiulis Mertonas buvo pasivadinęs Danieliu Dumu, tvirtai tarė tėvas Braunas, ir kito Danielio Dumo nė nebuvo. Jūsų bičiulis Mertonas buvo pamišęs dėl šitos koptų tauriais. Kiekvieną dieną meldėsi jai tarytum dievybei. Audringos jaunystės metais Mertonas tikrai nužudė du žmonės, kad užgrobtų taurę, nors būčiau linkęs manyti, kad nužudė pripuolamai apiplėšimo metu. Šiaip ar taip tauriai atiteko Mertonui. Dreidžas šitai žinojo ir šantažavo jį, o Viltonas persekiojo jį visai dėl kitos priežasties. Manau, kad jam atsivėrė akis jau betarnaujant čia. Trumpai drūtai, štai šituose namuose, štai šitame kabinete, persekiojimas baigėsi ir Viltonas nužudė savo tėvo žudiką. Visi ilgai tylėjo. Paskui senasis kreikas ėmė negarsiai barbenti pirštais į stalą murmėdamas. Tas branderis turbūt išprotėjo. Turbūt jis išprotėjo. O viešpatie, pratruko Piteris Veinas, tai ką dabar daryti, ką sakyti, juk viskas keičiasi iš pagrindų. O laikraščio reporteriai, ekonomikos tūzai, juk Brenderis Mertonas tai tokia figūra kaip valstijų prezidentas arba Romos popiežius. Žinoma, kad esmė keičiasi, negarsiai prabilo advokatas Bernardas Bleikas. Visų pirma, skirtumas Tėvas Braunas taip trenkė į stalą, kad žvangtelėjo steklinis. Visų ausyse vaiduokliško aidų atsiliepė paslaptingo į tauriai, tebestovinti kabinete. Ne, šaižiai riktelėjo jis, tarsi būtų iššovęs iš pistoleto. Jokių skirtumų. Aš suteikiau jums galimybę pasigailėti to varguolio, kai jūs laikėte jį eiliniu nusikalteliu. Jūs nenorėjote nei klausyti. Jums visiems tada tiko savateismis. Jūsų nejaudino tai, kad jį nudobė lyg miško žvėriai, bet tardymo ir be teismo. Visi sakėte, kad jis gavo, ko nusipelnės. Kągi puiku, Danielis Dumas gavo, ko nusipelnės. Brenderis Mertonas gavo, ko nusipelnės. Jeigu Dumas daugiau nevertas, tai nevertas nei Mertonas. Pasirinkite, ar jūsų laukiniai savo teismį, ar mūsų nuobodų legalumą bet vardan aukščiausiojo arba neteisingumas visiems, arba teisingumas visiems. Niekas neatsakė jam, tik advokatas sunirnėjo. O ką pasakys policija, jeigu pareikšime, kad ketiname dovanoti nusikaltimą? O ką jie pasakys, jeigu aš pareikščiau, kad jau dovanojote? Atšovė tėvas Braunas. Misteri Bernardai Bleikai, jūs vėlokai pradėjote gerbti įstatymus. Patilėjęs jis švelnio pridūrė. Aš pats pasakysiu tiesą, jeigu valdžios atstovai mane paklaus, o jūs elkitės kaip norite. Pagaliau tai nebelabai svarbu. Viltonas paskambino man ir pasakė, jog aš jau galys pranešti jums jo prisipažinimą. Tuo metu, kai jūs jo klausėtis, Viltonas buvo nebepagaunamas. Tėvas Braunas lietai nuėjo į kabinetą ir staptelėjo prie staliuko ten, kur milijonierių ištiko mirtis. Kauptų tauriai, tebe stovėjo toje pačioje vietoje, jis susimastęs įsižiūrėjo į vaivorykštės spalvomis žaižaruojantį tauriais paviršių ir bedugnę dangaus žydrynę už jos šuo pranašas. Taip, tarė tėvas Braunas, man mielas kiekvienas šuo, bet nelaikykime kūrinio kurėjų. Žmonės linkia plepėti, ne visada linkia įsiklausyti kito žodžius. Kartais netgi jų talentas virsta savotišku bukumu. Tėvo Brauno bičiulis ir pašnekovas buvo jaunuolis pavardę Finzas – tik ir laukiantis progos pliūptelėti idėjų ir pasakojimų lavina. Jo žydros akis liepsnojo, šviesos plaukai buvo nubraukti nuo kaktos nešukų, o greičiau pasaulio vėjų, nuolat pučiančių jam į veidą. Ir vis dėlto užspringę žodžių srautų jis akimirką patilėjo, kol perprato kalambūrą. Ar norite pasakyti, kad žmonės per daug popina juos? Paklausė jis. Gal ir taip, nesijimu spręsti, bet juk jie nuostabus padarai. Kartais man rodos, kad jie žino kur kas daugiau už mus. Tėvas Braunas nieko neatsakė, jis įsiblaškęs, bet meiliai glaustė didžiulio medžioklinio šuns galvą. Beje, tarė Finzas vėl įsibėgėdamas monologui, toje istorijoje, dėl kurios atėjau, jums jau girdėtoje vadinamoje nužudimas be žmogžudžio Taip pat dalyvauja šuo. Istorija keista, bet už vis keiščiausia tai to šuns elgesys. Jau nekalbu apie tai, kad ir nusikaltimą gaubė paslaptis, juk kas galėjo nužudyti senąjį driusą, jei jis buvo altanoje vienut vienas. Ertmingai šunį glaustanti ranka akimirką staptelėjo. Vadinasi, tai įvyko altanoje, abejingai paklausė tėvas Braunas. Aš maniau, kad jūs viską žinote iš laikraščių, nusistebėjo Finzas. Lukterkite, man regis būsiu atsinešęs iškarpą su visomis smulkmenomis. Jis įsitraukė iš kišeniais laikraščio skiltį ir padavė dvasininkui, kuris pradėjo skaityti, vieną ranką pakėlęs ją prie mirksinčių akių, kita ir toliau įsiblaškęs glosėdama šonį. Sakytum, gyva iliustracija alegoriniam pasakojimui apie žmogų, kurio kairiai nežino, ką daro dešiniai. Paplitusios istorijos apie paslaptingus nužudymus, kai lavonas aptinkamas patalpoje už uždarytų langų ir durų, o žmogžudžiai nekvapo, atrodo pasitvirtina po stebinančių įvykių Krenstone, Yorkshiro pakrantėje. Pulkininkas Driusas nudurtas durklos smūgiu iš užpakalio, bet žmogžudystės įrankio nerasta nei nusikaltimo vietoje, nei visoje apylinkėje. Tarp kitko Altanoje, kur žuvo pulkininkas, tik vienas įėjimas, nuo kurio ta keliu einama per visą sodą iki pat namo. Bet kaip tokiais atvejais reta, įvykiai susiklostė taip, kad taką ir įėjimą spėjimo žmogžudystės metu be paliovos stebėjo keli žmonės. Liudytojų parodymai patvirtina vieni kitus. Altanas stovi tolimajame sodo pakrašty, ten nėra jokių vartelių nei įėjimų. Apie pustakelio auga aukštos gėlės, taip tankiai susodintos, jog žingsnis žengtas į šalį iškart paliktų pėtsaką. Jokių kitų kelių pakliūti į altaną neįmanoma. Nužudytojo sekretorius Patrikas Floydas pareiškė matęs visą sodą Nuo tos akimirkos, kai pulkininkas Driusas paskutinį kartą pasirodė ant altanos lenkščių iki to momento, kai jį užtiko negyvą. Visą tą laiką jis, Floydas, stovėjęs ant alipinės viršutinės pakopos ir karpė sodo gyvatvorę. Jų žodžius patvirtino žuvusiojo duktė Janeta Drius, tuo metu sėdėjusi terasoje ir mačiusi Floydą dirbant. Savo ruoštų bent iš dalies tai vėl patvirtina Donaldas Driusas, jos brolis, kuris vėlai pakirdęs iš miego dar su halatu pastovėjo prie miegamojo lango ir pasidairė po sodą. Pagaliau visi tie parodymai sutampa su kaimyno daktaro Valentino Jis buvo trumpam užsukęs ir šnekučiavasi su mesdrius terasoje ir advokato Obro Treilio liudijimu. Misteris Treilas greičiausiai buvo paskutinis žmogus, matęs polkinką gyvą, žinia, neskaitant žudiko. Visi kaip vienas tvirtina įvykių seka buvus tokia. Maždaug pusė keturių popiet mesdrius atėjo tą keliu pasiklausti tėvo, kada jis norėtų gerti arbatą. Pulkininkas atsakė, kad arbatos nenori ir laukia savo advokato treilo. Girdi, kaip tik tai pasirodys, tegu ateina į altaną. Mergina, grįždama takeliu, sutiko treilą ir pasakė jam, kur laukia tėvas. Advokatas nuėjo tenai. Gal pusvalandžiui praslinkus jis išėjo, o pulkininkas išlydėjo jį ir iš visko sprendžiant, atrodė ne tik tai gyvas ir sveikas, bet ir smagiai nusiteikęs. Paskutinę gyvenimo dieną pulkininkas buvo pyktelėjęs dėl sunaus drypsojimo lovoje. Bet matyti atsileido ir stebėtinai maloniai prieėmė kitus lankytojus, tarp jų du giminaičius atvykusius trumpam paviešėti. Kadangi per visą spėjimą tragedijos laikotarpį jie buvo išėję pasivaikščioti, tai neturėjo ko paliodėti. Tiesa, kai kas teigia, kad polkininkas neįtin sutarė su daktaru Valentinu, bet jo užsukta tik persimesti žodelius su namų šeimininko dukterimi, kurios atžvilgiu jis atrodo turi rimtų ketinimų. Pasak advokato Treilo, pulkininkas liko Altanoje visiškai vienas. Tai patvirtino Floydas, kuris nuo savo lipinės viršaus būtų matęs bet ką ten įeinantį. Po dešimties minučių misdrius vėl išėjo į sodą ir jau iš toli pamatė tėvą su baltuojančiu drobiniu švarku pasliką ant grindų. Į jos klyksmą subėgo visi kiti. Altanoje jie aptiko pulkininką nebegyvą, gulinti šalia apversto pintinio kreislo. Daktaras Valentinas, kuris dar nebuvo spėjęs išeiti, nustatė, kad žaizda padaryta greičiausiai stiletu smeigta tarp menčių ir perverta širdis. Policija ieškojo tokio ginklo visoje apylinkėje, bet neaptiko nei pėtsako. Vadinasi, pulkininkas Driusas dėvėjo baltą švarką, paklausė tėvas Braunas, atidėdamas į šalį iškarpą. Prie tokio rūbo jis įprato tropikuose, paaiškino Finzas, šiek tiek nustebęs. Ten jis sakėsi patyręs keistų nuotykių. Manau, kad Valentino jis nemėgo todėl, kad ir daktaras buvo tarnavęs tropikuose. Bet apskritai šitą istoriją myslių misliai. Laikraščio informacija visai tiksliai. Pačiaus tragedijos aš nemačiau, na, nedalyvavau, kai aptiko lavauną. Tuo metu aš buvau išėjęs pasivaikščioti su giminaičiais ir šunimi, tuo šunimi, apie kurį norėjau jums papasakoti bet aš mačiau nusikaltimo vietą tokią, kaip aprašyta. Tiesus lik strėlė takas tarp mėlynų gėlių iki tamsaus altanos įėjimo. Tuo taku eina advokatas su juodu kostiumu ir katiliku, o virš žaliaus gyvatvorės aukštai iškilusi ruda galva ir juda žirkliais. Ta rudoplaukia galva atpažinsi, kad ir iš toliausiai, ir jeigu žmonės sakosi ją matę visą laiką, vadinasi matė iš tiesų. Sekretorius Floydas – originalas, nenuorama ir nepasėda. Jis amžinai grėbėsi bet kokio darbo, kaip kad šį kartą saudininko. Turbūt jis amerikietis, ar bent jau persijėmęs amerikietišką gyvenimo sampratą, anot jų dalykiškų požiūrių. O kai jūs manote apie advokatą, paklausė tėvas Braunas, Finzas atsakė ne iš karto. Jis padarė man keisto žmogaus įspūdį, prabilo jis kur kas lėčiau negu paprastai. Su efektingu juodu kostiumu atrodė vos nedabita, bet kartu kažkoks senamadiškas. Kažkodėl užsiauginęs vešlės juodas žandenas, kokiu pas mus nebematyti nuo Viktorijos laikų. Gana gražaus, oraus veido, gražiaus ir oriaus laikysenos, bet kart kartėmis lyg susigrėbęs, nusišypso, žypteli baltais dantimis ir orumas tarsi išblunka, veido išraiška pasidaro salsvoka. Gal tai tik varžymasis, nes jis nuolat taisydavo seiką klaraštį, čiupinėdavo sektuką. Beje, jie tokie pat dailus ir neįprasti kaip ir jis pats. Jeigu aš bent galėčiau ką įtarti, bet ką čia spėlioti, kai pats nusikaltimas atrodo neįmanomas. Kas galėjo tai padaryti ir kaip? Šito nežino niekas. Beje, čia yra viena išeitis, dėl jos aš visą tai ir pasakoju. Šuo žino. Tėvas Braunas atsiduso ir įsiblaškęs paklausė, Jūs ten užsukote kaip jaunojo Donaldo draugas? Ar jis išėjo kartu pasivaikščioti? Ne, šyptelėdamas atsakė Finzas. Tas plevėsa tik paryčio atsigulė, o atsibudo po pietų. Aš išėjau su jo pusbroliais, dviem jaunais karininkais iš Indijos. Mes plėpėjome visokius niekus. Vyresnysis, rodos vardu Herbertas Driusas, nutuokė apie arklius. Kiek pamenu, jis ir kalbėjo tik apie savo naują kumelę ir apie niekšą, kuris ją pardavė o jo brolis Henris vis guodėsi dėl nesėkmės Monte Karlė. Aš šitai pasakoju tik tam, kad matytumėte, koks banalus buvo mūsų pokalbis. Mūsų draugijoje paslaptingas buvo tik šuo. Kokios veislės ta šuo? paklausė dvasininkas. Tokios pat kaip ir šitas, atsakė Finzas, todėl aš ir suglomau iš pat pradžių, kai pasakėte, jog nereikia garbinti šunų. Stambus juodas medžioklinis šuo, šaukiamas noksu ir turbūt ne šiaip savo, nes jo elgesys užminima dar slogesnė myslė negu pati žmogžudystiai. Paaiškinimas – noks, lotiniškai naktis. Paaiškinimo pabaiga. Aš jau minėjau, kad Driuso namas ir sodas prie pat jūros – Mes nuėjome gal mylę paplūdimių, paskui pasukome atgal, ketindami grįžti kitų kelių. Praėjome keistokos formos uolą, aplinkinių vadinamą lemties uolą. Tai tikras gamtaus stebuklas, nes akmenys vos laikosi vienas ant kito, pakaktų stumtelėti ir nuvirstų. Uola netokia jau aukšta, bet jos pakibęs siluetas kažkoks grėsmingas ir slogus. Bent taip atrodė man, linksmumu trykštančių jaunųjų mano pakeleivių vaizdai niekiek nedomino. Galbūt mane jau buvo apimusi slogi nuojauta, kai Herbertas paklausė, ar dar nelaikas namo pavakarių, man kažkodėl pasirodė, kad būtinai reikia sužinoti, kiek dabar valandų. Nei Herbertas, nei aš neturėjome laikrodžio, tad šūktelėjome jo broliui, atsilikusiam per keli žingsnius, užsidegti pypkės prie gyvatvoriais. Jis garsiai suriko, 20 minučių po keturių ir jo aidus balsas nuskardėjo tirštėjančioje prietėmoje, tarytum skelbdamas įvyksint kažką baisaus. Ir tai, kad jis nieko panašaus galvoje neturėjo, dar padidino ore tvyrančią grėsmę. Blogi ženklai visada taip reiškėsi, jau būtent taus minutės tą popietę išties buvo lemtingus. Daktaro Valentino nuomonė varkšelės driusas faktiškai mirė apie pusę penkių. Na, broliai nusprendė, kad galime paslampinėti dar dešimtį minučių ir mes patraukime krantu tolyn, žaisdami su šunimi. Mėtėme akmenį, svaidėme, lasdas į jūrą, o jis plaukdavo jų parnešti. Bet mane vis labiau neramino atslenkanti prietimą ir vaiduokliškas lemties uolo šešėlis tarsi spaudė prie žemės. Noksas ką tik buvo atnešęs iš vandens Herberto lasdą ir jo brolis metė jūrą savoje. Šuo nuplaukė paskui ją, bet umai manau, tai buvo lygiai pusė penkių, pasuko atgal, išlipo į krantą, atsistojo prieš mus, taiga užvertė galvą ir graudžiai sustūgo. Greičiau suvaitojo, kaip gyvas nebuvau šitokio staugimo girdėjęs. Koks velnės apsėdo tą šunį, paklausė Herbertas, bet ne vienas negalėjome atsakyti. Po to, kai širdį įverintis šuns kauksmas, nuskambėjęs per tuščią pakrantę ištirpo tyloje, ilgam pasidarė tylu. Kaip mane gyvą matote, tą tylą nutraukė silpnas tolimas riksmas, lyg būtų suklikusi moteris kažkur už gyvatvorių. Mes nesupratome, kas tai, sužinojome tik vėliau. Tai sukliko misdrius, išvydusi golinti tėvą. Ir jūs nuskubėjote namo, mandagiai pasufleravo tėvas Braunas, kaip klostėsi įvykiai toliau. Aš jums to jau papasakosiu, kaip jie klostėsi, su niūriu patos sutarė Finzas. Sugrįžę į sodą, mes pirmiausiai išvydome treilą. Kaip dabar matau juodą jo skrybelę ir juodas žandenas, už jo mėlynų gėlių juostą nusitęsusią iki pat verandos, o tolumoje gestančią saulę ir nerimą keliantį lemties uolos siluetą. Advokatas stovėjo šešėlyje, jo veido nebuvo matyti, bet jis šypsojosi, galėčiau prisiekti, nes mačiau bliksint baltos dantis – Vos tik tai Noksas pamatė jį, puolė artin, įsirėžė vidury tą, kuriame skalyti tokiu beprotišku, kraugerišku balsu, jog rodys tai nelojimas, o ne apykantos kupini keiksmai. Tėvas Braunas pašoko netekęs paskutiniais kantrybės. Vadinasi, jį apkaltino šuo, suriko jis, šuo lik koks orakulas pasmerkė jį. Ar nepastebėjote, kokie paukščiai tuo metu skraidė ore ir kurioje pusėje, kairėje ar dešinėje? Ar paklausėte žinių, kokias aukas atnašauti. Tikriausiai nepamiršote perpjauti šunį pilvą ir ištyrinėti jo vidurių. Štai kokiais moksliniais tyrimais remetės jūs, pagoniški filantropai, kai užsigeidžiate timti žmogų gyvybę ir garbę. Finzas akimirką neteko žado, paskui paklausė, klausykite, kas čia jums pasidarė? Ar aš ką blogo pasakiau? Dvasininko kise šmirkštelėjo išgastis. Taip žiūri žmogus, tamsoje atsimušęs į stulpą ir įsik nesuvokdamas, kas į ką atsitrenki. Man labai nemalonu, nušidžiai nusiminęs tarė jis. Atsiprašau, kad buvau storžievis. Prašom atleisti. Finzas įdėmiai pažvelgė į jį. Kartais man atrodo, kad pati didžiausia mislė tai jūs, tarė jis. Na gerai, jūs netikite, kad šuo žino paslaptį, bet juk negalite paneigti pačios paslapties. Nejaugi tvirtinsite, jog tą akimirką, kai šuo išlindo iš vandens, jo šeimininko siela turėjo palikti kūną kažkokiai nematomai jėgai, kurios ne vienas smirtingasis negali aptikti ir net įsivaizduoti. O dėl advokatų, tai čia ne vien šuns nuojauta dėta, yra ir kitų įdomių detalių. Nemėgau jo dėl to, kad man atrodė suktas, šleikščiai saldus, veidmainiškas tipas – Vienas jo triukas sukėlė įtarimų. Kaip jau minėjau, policija ir daktaras atvyko labai greitai. Valentina sugražino iš pusiaukelis, o jis tuoj pat paskambino policijai. Be to, kai namas stovi nuo šaliai, žmonių ten nedaug ir erdvė uždara, tai visai nesunku iškratyti kiekvieną buvus netoliese. Tai ir buvo padaryta, bet ginklo nerasta. Policininkai išniukštinėjo namą, sodą, pakrantę, nieko. Durklo dingimo sveikų protų nepaaiškinsi, kaip ir žudiko dingimo. Taip, taip, durklo dingimo, pritarė tėvas Braunas, linksėdamas galvą. Pasakojimas kažkodėl pradėjo jį dominti. Tai štai, tarė Finzas, aš jau sakiau jums, kad tasai treilas turėjo įprotį knibinėti savo kaklą raištį ir jo sektuką ypatingai sektuką. Tas sektukas, kaip ir jis pats, ir dabitiškas, ir kartu senamadiškas. Jo centre akmenėlis su koncentriškais ratais panašus į akį. Ir paties treilo dėmesys nuolat buvo sukoncentruotas į jį, o mane tai erzino. Lyg koks kiklopas su viena akimi. Sektukas buvo ne tik tai masyvus, bet ir ilgas, todėl man dingtelėjo mintis, o gal visa tai dėl to, kad jis kur kas ilgesnis negu atrodė, galgi net stiletas. Tėvas Braunas susikaupęs linktelėjo, ar nekilo kitokių hipotezių dėl nužudimo įrankio, paklausė, Buvo dar viena hipotezija, atsakė Finzas. Jai sakė vienas iš jaunųjų driusų, aš turiu galvoje pusbrolius. Nei Herbertas, nei Haris iš pažiūros netrodė galį rimtai pagelbėti tyrint nusikaltimą. Herbertas iš tikrųjų tipiškas sunkiausios kavalerijos atstovas, raitausios gvardijos pošmena, jam tie rūpi arkliai, bet jaunesnysis Haris yra tarnavęs Indijos policijoje ir nutuokia apie šituos dalykus. Patikėkite, jis tikrai išvalgus, net sakyčiau, per daug išvalgus. Kiek žinau, jis turėjo palikti policiją dėl to, kad nesilaikė kažkokių biurokratinių nurodymų, pats imdavosi atsakomybės ir darydavo rizikingus žygius. Taigi, tam tikra prasme jis sėklys, nors ir be pareigų, ir ėmėsi šios bylos rimčiau negu entuziastingas diletantas. Kaip tik tai su juo aš susiginčiau dėl nužudimo įrankio ir sužinojau šitą naujo. Kai užsiminiau apie šunį, kuris net apsiputojęs lojo ant treilo, jis pasakė, kad labai įniršę šuo neloja, o urzgia. Teisingai, pritarė dvasininkas, Driusas pridūrė pats girdėjęs Noksą prieš tai orzgiant ant kitų žmonių, pavyzdžiui, ant Floydo, pulkininko sekretorius. Aš atkirtau, kad jis paneigė savo paties argumentus. Negalima tuo pačiu kaltinti kelių žmonių, to labiau Floydo, naivaus tarsi padykęs mokinukas. Be to jis visą laiką buvo matomas, rudaplaukiai galva kyšojo virš gyvatvoriais, traukdama kiekvieno akį lyg purpurinė kakadų, atskridusi iš šiltų kraštų. Suprantu, kad ne viskas čia skamba įtikinamai, tarė mano pašnekovas, bet paeikim sodą, noriu parodyti jums tai, ko turbūt niekas kitas nematė. Mes kalbėjomės tą pačią dieną ir sodė viskas dar buvo likę kaip buvę. Lipiniai tebestovėjo prie gyvatvorės. Mano vedlys pasilinkė ir iš susipynusių žolių po ją ištraukė kažkokį daiktą. Tai buvo sodininko žirklis, ant vieno smaigalio rudavo sukepęs kraujas. Trumpam įsivyravo tyla, paskui tėvas Braunas netikėtai paklausė, kokiu tikslu buvo atvykęs advokatas? Mums jis pasakė, kad pulkininkas kvietėsi jį pakeisti testamento, atsakė Finzas. Beje, dėl testamento. Jis buvo surašytas Altanoje, tačiau nemirties dieną. Aš taip ir maniau, tarė tėvas Braunas, nes būtų dalyvavę du liudininkai. Advokatas buvo atvykęs iš vakarėse ir testamentas pasirašytas ta data – Bet kitą dieną senis vėl siuntė jo pakviesti, nesuabejojo vieno iš liudytojų ir norėjo pasitarti. O kas buvo liudininkai, paklausė tėvas Braunas. Čia ir darosi įdomu, karštai atsakė pasakotojas. Liudininkai buvo Floydas ir Valentinas, užsienyje praktikavęs gydytojas, ar kaip čia jį pavadinas. Jėdu susikivirčijo, Turiu jums pasakyti, kad sekretorius be paliovos kišasi į kitų reikalus. Jis vienas iš tų karštakošių, savo temperamento kaitrą dažniausiai dėja sunaudojančių priekabims ir niršiam įtarumui. Jis iš tų, kurie niekada niekuo nepasitikė. Šitokie ugniniai spalvos plaukų ir ugniniai skaitros temperamento vyrukai būna arba be galo patiklus, arba be galo nepatiklus, o retkarčiais ir tokie, ir anokie drauge. Jis ne tik visų galo meistras, bet ir išmano geriau už kitus meistrus. Ir ne tik tai viską išmano, bet ir perspėja vienus dėl kitų. Žinant tokią Floido silpnybę, nereikėtų paisyti jo įtarimų dėl Valentino, bet šituo atveju jis ko gero neklysta. Floido tvirtinimu, Valentino pavardė visai ne Valentinas, nes kažkada jau buvo sutikęs jį besivadinantį Devionu todėl jo parašas padarytų testamentą negaliojančiu. Savai aišku, jis maloniai paaiškino advokatui, ką šiuo atveju sako įstatymas. Jie klaikiai susirėjo. Tėvas Braunas nusijokė. Šitaip dažnai atsitinka tvirtinant testamentus tariais. Tai pirmas požymis, kad tie žmonės nič nieko nepaveldi. Na, o ką sakė daktaras Valentinas? Be abejonės, universalusis sekretorius žinojo apie daktaro pavardę daugiau negu jis pats, bet juk ir daktaras galėjo turėti apie ją šiokios tokios informacijos. Finzas akimirką patėlėjo prieš atsakydamas. Daktaras Valentinas elgėsi keistai. Apskritai jis keistas žmogus. Jo išvaizda gana patraukli, bet visai nemūsiška, dar jaunas, bet užsiauginęs kvadratinę barzdą. Jo veidas išbliškęs, siaubingai išbliškęs ir siaubingai rimtas. Jo akių išaiška skausminga, tarsi būtų pametęs akinius, ar galva įsiskaudėjusi nuo minčių, bet jis dailiai nuaugęs ir visada neprikaištingai apsirengęs su katiliuku, tamsiu kostiumu ir raudonu kaspinėliu atlape. Laikosi gana šaltai ir išdidžiai, moka taip pažvelgti į žmogų, kad anas pasijunta nesavas, savas Kai jį apkaltino pasikeitus pavardę, jis tik tai paspoksojo kaip sfinksas, paskui nusijuokęs pasakė, kad amerikiečiai matyt nesusidūrė su šitokiomis problemomis, nes neturi ko keisti. Man regis tada įniršo ir pulkininkas, prišnekėjo daktarui nemalonių dalykų, juolab, kad pasarasis ketino tapti jų šeimos nariu. Nebūčiau įsiminę šito kivirčio, jei ne pokalbio nuotrupus, kurias atsitiktinai nugirdau lemtingos dienos vidurdienį. Nesmagu apie tai prisiminti, nes šiaip jau manęs niekas nebūtų sugundęs paslapčia klausytis. Eidamas vartų link, kartu su abiem karininkais ir šunimi, išgirdau daktaro Valentino ir mis drius balsus. Matyt, jėdu buvo trumpam pasitraukę į namo šešėlį, nuošalų kampelį už pražydusių gėlių lysviais ir karštai kuždėjusi protarpiais vos nešnipždami. Tikrų tikriausias įsimylėjėlių pasimatymas ir įsimylėjėlių kivirčiai. Didžiausias dalies to, ką jie kalbėjo, nesiryščiau atpasakoti, bet šiuo tragišku atveju privalau pasakyti, jog nekartą nuskambėjo žodis žudyti. Iš visko sprendžiant, mergina maldavo jo nežudyti kažkokio žmogaus. Įtikinėjo, kad jokia nuoskauda nepateisintų žmogžudystės. Nedažnai kreipiamasi su tokiu prašymu į džentelmeną, užsukusi išgerti arbatos. Ar daktaras Valentinas atrodė labai supykęs po to vaido su sekretoriumi ir pulkininku, paklausė dvasininkas, na dėl testamento paliudijimo. Visai ne, atsakė Finzas, nei per pus tiek, kiek sekretorius. Anas po paliudijimo išėjo baisiausiai burnodamas. O kai jūs pasakytumėte apie patį testamentą, paklausė tėvas Braunas,